Եթերում Ղարաբաղյան հիմնախնդիր հեղինակային հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Հարգելի ռադիոընկերներ, ինչպես գիտենք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հայտնվել է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքական նոր իրողությունների, տրանսֆորմացիոն գործընթացների ու սպառնալիքների ներքո։ Այս եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ստեղծված արդի զարգացումները Օրախնդիր են դարձնում ազգային անվտանգության մարտահրավերների լույսի ներքո հանրային լայն շրջանակների ներկայացնելու ինչպես հակամարտողամիջական կողմերի, Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այնպես էլ շահագրգիռ պետությունների եւ միջազգային կառույցների ցուցաբերած դիրքորոշումները, փոխակերպումներն ու դրանց շարժառիթները։ Դա հնարավորություն կընձեռնի բացահայտել հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ նրանց կողմից ներկայացված տարբերակների քաղաքական ետնախորքերը, որոնք կարևորում են ինչպես ստեղծված իրավիճակը ճիշտ գնահատելու, դրանից ելքեր գտնելու, այնպես էլ ապագայում իրականացվելի կարտակին քաղաքական դիվանագիտական քայլերի իրականացման տեսանկյունից։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ էթնոքաղաքական հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում պատմական, իրավական եւ մյուս այլ գործոններից հենց քաղաքականն է կարևորվում, եւ հենց քաղաքական աչքով են նայում նույնիսկ իրավական փաստաթղթերին ու գործընթացներին, դրանցով են առաջնորդվում միջազգային դերակատարներն ու պետություններն առհասարակ հաղորդաշարի ընթացքում կներկայացնենք Ղարաբաղյան հիմնախնդրի առանցքային փաստաթղթերի եւ բանակցային գործընթացի կարևորագույն դրվագների վերլուծությունից բխող քաղաքական փաստարկները, որոնք հանդիսանում են քաղաքագետ դիվանագետի հիմնական զենքը եւ որոնց հակամարտության մեջ էլ ըստ էության գտնվում է խնդրի լուծման այս կամ այն տարբերակը։ Գտնվելով ամտանգային, բարեհոգեբանական, տարածաշրջանային եւ բազմաթիվ այլ այդ թվում առօրյական խնդիրների վատարացող բերի ներքո մեր հասարակությունն աստիճանաբար մոռացության է մատնում Ղարաբաղյան հիմնախնդրին առնչող օբյեկտիվ փաստերն ու փաստարկները։ Իսկ հաճախ տեղի տալով ադրբեջանական ճնշումներին օգտագործում դրսից մատուցված սուբյեկտիվ քարոշչական թեզեր, դրանից բխող վտանգավոր հետևանքներով։ Նման պայմաններում Երբ այս ամենին զուգահեռ ընթանում են նաև տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական նոր վերադասավորումներ, մեր ինքնությունը պահպանելու համար մենք պետք է մեր պայքարի ոգի մշտապես արթուն պահենք, չհամակերպվենք մեզ պարտադրվող ստորացուցիչ իրողությունների հետ եւ հնարավոր բոլոր միջոցներն ու գործիքակազմերն օգտագործենք նպաստավոր հանգամանքների պայմաններում նախանշված նպատակներին հասնելու համար։ Հետևաբար, որպես ազգային անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն, Ղարաբաղյան հիմնախնդրին վերաբերող քաղաքական փաստարկների իմացությունն անհրաժեշտ են հայության, այսինքն ինքներս մեզ, միջազգային հանրության, պետական եւ վերպետական կառույցներում, գիտական եւ հասարակական շրջանակներում հիմնախնդրի իրական կերպարը ներկայացնելու, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի կողմից տարվող հիբրիդային պատերազմներին դիմակայելու եւ խնդրի արդարացի իր օբյեկտիվեյության համապատասխանող կարգավորմանը հասնելու համար։ Հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը կանդրադառնանք քաղաքական փաստարկների դերը հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում վերտարությամբ թեմային։ Համապատասխան հիմնավորումներ եւ օրինակներ ներկայացնելով ինչպես Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, այնպես էլ այլ էթնոքաղաքական հակամարտություններից։ Եվ այսպես Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ցակման ու ծավալման գործընթացը ուսումնասիրելիս կարևոր նշանակություն ունեն հիմնախնդրին առնչող քաղաքական փաստարկների բացահայտումն ու վերհանումը։ Քանի որ դրանք որոշիչ դերակատարություն են ունեցել եւ ունեն էթնոքաղաքական այդ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Առանցքային փաստաթղթերում արկա քաղաքական փաստարկների իմացությունն անհրաժեշտ, իսկ գործնական կիրառությունը կարևոր նախապայման են հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում իրավական ու քաղաքական առումներով խնդիր իր բովանդակությանը համարժեք ներկայացնելու համար։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրում քաղաքական փաստարկները վճռորոշ դեր են սկսել կատարել հակամարտության ցակման առաջին օրերից երբ երկրամասի ժողովրդի կամքին հակառակ արդեն խորթային Հայաստանի մաս ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղը նրանից փոխվել եւ ադրխսը վարչական սահմաններն է մցվել նման լիազորություններ ունեցող երրորդ կողմի թելադրանքով բայց հենց սկզբից էլ փորձ է կատարվել նրբանկատ ձևով քողարկել հիմնախնդրի կարգավորման բուն քաղաքական դերթապաճառը եւ այն հիմնավորել մուսուլմանների եւ հայերի միջև խաղաղության Երևերին ու ներքին Ղարաբաղի տնտեսական կապի արկայության մասին փաստարկմամբ Քաղաքական շարժառիթները շարունակել են իրենց վճռորոշ դերը կատարել նաև խորհրդային միության տարիներին։ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը 1920-ական թվականներին ворթեգրած հեղափոխությունը դեպի արևելք արտահանելու քաղաքականության հունում աչք է փակել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների հաշվին, լղիմ կազմավորվելու ընթացքում նոր վարչական միավորի Կարմիր Քրդստանի ստեղծման ու վերացման վրա։ Կենտրոնը աչք էր փակում ոչ միայն հայերի, այլև Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության իսլամադավան բնիկ ժողովրդների նկատմամբ տարվող հալածանքների ու բռնի ուծացման քաղաքականության նկատմամբ։ Այնուհետև ինտերնացիոնալ հրճակված խորհրդային Ադրբեջանում գործողության մեջ դրվեց արմատականացման քաղաքականությունը, որի նպատակը տարբեր ժողովրդների ներկայացուցիչներից պետական կուսակցական ապարատի համար կադրերի պատրաստումն ու իշխանությունը տեղի թուրքերին տվյալ ժամանակաշրջանում կովկասյան թաթարներին տալներ։ Այդ գործընթացը թափառավ հատկապես անցյալ դարի 30-ական թվականներին, երբ Ադրխսը կոմկուսի առաջին քարտուղար նշանակվեց Միր Ջաֆար Բաղիրովը։ Կովկասյան թաթարները ազգային ինքնություն չունենալով որպես էթնոնիմ վերցրին հանրապետության անվանումը, որը Պարսկաստանի հյուսիսարևմտյան երկրամասի անվանումն էր։ Կասկածից դուրս է, որ այս ամենը հնարավոր է դարձել Մոսկվայի վարած քաղաքականության եւ ռոշակի հաշվարկների շնորհիվ։ Քաղաքական շարժառիթները նորևի դրսևորվեցին Ղարաբաղյան շարժման տարիներին։ Դրանց բնույթը հասկանալու համար պետք է նկատի ունենալ, որ արևմուտքի համար ազգային խնդիրների շահարկումը դարձավ ԽՍՀՄ կազմակերպման գործիքներից մեկը։ Այդպիսի նկատառումներից ելնելով էր, որ ԱՄՆ կոնգրեսը հանդես էր գալիս հայտարարություններով, որոնցում ԽՍՀՄ ղեկավարությանը կոչ էր անում հիմնահարցը լուծել երկրամասի ազգաբնակչության հայացքներին համապատասխան։ Սակայն 1991 թվականին, երբ ԽՍՀՄ լուծարումը մտավ ավարտական փուլ, եւ Լեռնային Ղարաբաղ արևմուտքի տեսակյունից կատարել էր ԽՍՀՄ փլուզման պայթուցիկի իր դերը, ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ այդ խորթային տարածքում իրենք նորանկախ պետությունները ճանաչելու է միութենական հանրապետությունների սահմաններում։ Այս դեպքում եւս շարժարիտները զուտ քաղաքական էին։ Քաղաքական այլ շարժարիտներ սկսեցին աշխատել հետ խորթային շրջանում, երբ հարավային Կովկասը հայտնվեց խոշոր պետությունների աշխարհակահական շահերի կիզակետում։ Ահա թե ինչու երբ մենք փորձում ենք հասկանալ մի շարք պետությունների կողմից Կոսովի անկախության ճանաչման փաստը, որոնք մեր դեպքում շարունակում են իրենց երկդիմի քաղաքականությունը, որպես կանոն պատասխանատվություն է ցինիկորեն ու པարզ։ Դա կատարվել է տվյալ միջազգային իրադրության դիտակետից կարևոր քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Այդ քաղաքական նկատառումները իրականում բավականին բարդ են եւ կարիք ունեն պարզաբանման։ Այսպես, Արևմուտքը տարբեր պատճառներով շահագրգռված լինելով Կոսոյի գերարակ միջազգային ճանաչմամբ 2003 թվականին առաջ է քաշել չափանիշներ կարգավիճակից առաջ բանաձևը։ Սակայն արտաքին աջակցությամբ գործադրված ջանքերը սպասված արդյունքի չեն հանգեցրել։ Այնուամենայնիվ, դա չի խանգարել ԱՄՆ-ին եւ եվրոպական երկրների մեծամասնությանը 2008 թվականին ճանաչել կառավարման թույլ հաստատություններ եւ մարդու իրավունքների ոլորտում խնդիրներ ունեցող երկրի անկախությունը։ Պաստորեն չափանիշներն ու կարգավիճակը փոխվել են տեղերով, քանի որ գերակայել է քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Ընդհանրապես, անցած դարի 90-ականների սկզբներին հարավսլավական հանրապետությունների ճանաչման համար առաջադրված պայմանները հիմք են տալիս ընդհանրելու որ ճանաչումը կարելի է վաստակել արդյունավետ ժողովրդավարական հաստատություններ զարգացնելու միջոցով։ Ինստիտուցիոնալ շինարարության եւ համեմատաբար ազատ ու ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման հաշվին ինքնիշխանությունը վաստակելու հավակնությունները սովորական երևույթ են դարձել ճանաչված պետությունների առաջնորդների շրջանում։ Սակայն դիտորդների մեծ մասը այդ հավակնությունները միամիտ կամ ոչ անկեղծ են համարում, եւ հետագա զարգացումները կարծես թե վկայում են նրանց իրավացի լինելու մասին։ Մասնավորապես Թեև ժողովրդավարական հաստատությունների կարևորությունը հիշատակվում էր Կոսովի անկախության հռչակագիրը ճանաչած պետությունների կողմից, վերջինիս ճանաչումը ինքնին չէր հիմնվում ինստիտուցիոնալ չափանիշների վրա։ Դրանք պետք է հաջորդեն ճանաչմանը։ Դրանց կենսագործումը վերահսկող միջազգային ներկայացուցիչի մասնակցությամբ։ Այսինքն որոշիչ էր գերտերությունների քաղաքական գործոնը եւ ճիշտ բարեկամների արկայությունը։ Այս կարծիքն են հաստատում նաև Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ճանաչումը եւ Ղրիմի շուրջ ավալված իրադարձությունները։ Սակայն միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ իրավական ընթացակարգերը, անկախության վերաբերյալ ժողովրդավարական հանրակրվեններ, քաղաքակիրթ օրենքների ընդունում եւ այլն կարեւոր են ճանաչում ստանալու համար։ Բայց այնուամենայնիվ ճանաչման որոշումն ընդունող երկրի համար գերակա գործոնը քաղաքական նպատակահարմարությունն է։ Իհարկե քաղաքական վճիր կայացնելու ժամանակ արտաքին դերակատարները կարող են հաշվի առնել նաեւ ինքնորոշվող ժողովրդի ընդունած իրավական ակտերը։ Այսինքն համապատասխան իրավական հիմքի արկայությունը անհրաժեշտ բայց ոչ բավարար պայման է ճանաչում ստանալու համար։ Կոսովոյի նախադեպից առաջ միջազգային հանրությունը հրաժարվում էր ճանաչել նորաստեղծ պետությունների անկախությունը, եթե մետրոպոլիա պետությունը դրան դեմ էր։ Այնուամենայնիվ տարբեր նկատառումներով այդպիսի պետությունները կարող էին ճանաչվել առանձին երկրների կողմից։ Հաճախ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները էթնիկական եւ կրոնադավանական համերաշխության հանգամանքների բերմամբ, ինչպես նաեւ խնդրահարույց հարևանի դրությունը բարթացնելու ձգտմամբ Չճանաչված պետություններին ցուցաբերում էին քաղաքական, ֆինանսական եւ անգամ ռազմական աջակցություն։ Նման քաղաքականության կիրառման արդյունքում աշխարհում շարունակում են գոյություն ունենալ մասնակիորեն ճանաչված կամ չճանաչված պետություններ Աբխազիան, Կոսովոն, Հյուսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, Սահարայի Արաբական Ժողովրդավարական Հանրապետությունը, Արաբային Օսիայի Հանրապետությունը եւ այլն։ Այս պետություններն ինչպես նշվեց, ճանաչվել են ոչ թե ՄԱԿ-ի, այլ այդ կազմակերպության առանձին անդամների կողմից։ Բնականաբար դա տեղի է ունեցել տարբեր շարժառիթներով, բայց ակնհայտ է, որ ճանաչման հայտ ներկայացրած պետությունների համար ժողովրդավարության կամ պետական հաստատությունների զարգացման մակարդակը այդ գործընթացում որոշիչ դեր չեն խաղում։ Եվ եթե մասնակիորեն ճանաչված պետություններին հաջողվի հասնել լիարժեք միջազգային ճանաչման, ապա իրատեսությունը պահանջում է ասել, որ դա տեղի կունենա ոչ թե ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանելու կամ պետական հաստատությունների արդյունավետ գործառնության շնորհիվ, այլ բոլորովին այլ քաղաքական պատճառներով։ Օրինակ, եթե ԱՄՆ-ն եւ վերջինիս եվրոպական դաշնակիցները կարողանան վերջնականապես համոզել Սերբիային եւ գործել նրանից Կոսովոյի անկախության ճանաչումը, արդյոք դրանում Սերբիայի կամ Կոսովոյի ժողովրդավարացման ավելի բարձր մակարդակը որևէ դերակատարություն կունենա։ Ակնհայտ է, որ ոչ։ Իհարկե, ճանաչված պետությունների ժողովրդավարության եւ պետական հաստատությունների արկայության ու սոցիալ-տնտեսական զարգացածության հանգամանքը շարունակում են ունենալ որոշակի նշանակություն։ Նախ այն պատճառով, որ ճանաչված պետությունում քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման արդյունավետությունը իապես նվազեցնում է վերջիններից, որպես նոր քաղաքական գործոնի շարքից անելու հավանականությունը։ Հակառակ դեպքում անկախության գաղափարը տեղի բնակչության մոտ կարող է արժե զրկվել, եւ ճանաչված պետության ղեկավարությունը երկրի ներսում կարող է կորցնել պետական անկախության համար խիստ կարևոր լեգիտիմությունն ու սոցիալական հենարանը։ Իսկ եթե գործը հասնի բողոքի ցույցերին ու շարժումներին, դա կարող է հանգեցնել արտաքին միջամտությանը այսպես ասած, բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով ապստամ տարածքում մետրոպոլիա պետության համանդրական կարգը վերականգնելու համար։ Հետևաբար չճանաչված կամ մասնակիորեն ճանաչված պետության միջազգային ճանաչման հերանեկարի տեսանկյունից որոշիչ դեր է շարունակում ունենալ հակամարտող կողմերի միջև արկա ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը եւ միջազգային ասպարեզում տիրող իրադրությունը։ Ամենից առաջ հիմնախնդրի հանդեպ հիմնական միջազգային դերակատարների դիրքորոշումը։ Արդի միջազգային հարաբերությունների փորձը նույնպես վկայում է, որ նոր պետությունների ճանաչման գործընթացը ծավալվում է տարածաշրջանային ու գլոբալային համանվակում, որտեղ առաջին ջութակների դերը կատարում են խոշոր տերությունները։ Դրա վառապացույցն են այն պետությունները՝ Էրիթրեան, Արևելյան Թիմորը եւ Հարավային Սուդանը, որոնք ստացել են միջազգային ճանաչում եւ դարձել ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ։ Այս պետությունների միջազգային ճանաչման մեջ գլխավոր դեր են ունեցել հակամարտող կողմերի ուժերի հավասարակշռությունը, եւ միջազգային ասպարեզում նախկին ճանաչված պետությունների համար ստեղծված բարենպաստ իրադրությունը։ Օրինակ՝ ի տարբերություն Կոսովոյի, չկայացած պետական հաստատություններ ունեցող Արևելյան Թիմորը ՄԱԿ-ի անդամ է։ Մինչև 1975 թվականը Արևելյան Թիմորը Պորտուգալական գաղութ էր։ Այնուհետև տասնամյակներ շարունակ թիմորցիները անկախության համար զինված պայքար է մղել Ինդոնեզիայի դեմ, որը միջազգային ճնշման ներքո 1999 թվականին հարկադրված էր ճանաչել Արևելյան Թիմորի ինքնորոշման իրավունքը։ Չճանաչված Սոմալի լենդը, երբեմն բրիտանական Սոմալի գաղութը, շատ ավելի կայացած է քայքայման եւ անիշխանության վիճակում գտնվող, բայց միջազգային հանրության կողմից ցայսօր ճանաչվող Սոմալիի հանրապետության համեմատ։ Պաշտոնապես չճանաչված Սոմալի լենդի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել Մեծ Բրիտանիան, Բելգիան, Գանան, Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետությունը, Շվեդիան, Ջիբուտին, Սոմալիլենդի մայրաքաղաք Հարգեյսում գործում է Եթովպիայի դեսպանատունը։ 2007 թվականին Եվրամիությունը Սոմալիլենդ պատվիրակությունը գործողել հարաբերությունների հետագա զարգացման հնարավորությունը քննարկելու համար։ Որոշ ժամանակ անց այդտեղ է ժամանել նաև Աֆրիկյան միության հատուկ ներկայացուցիչը՝ Սունջ ճանաչված պետության միջազգային ճանաչման հետ կապված հարցերին լուծում տալու նպատակով։ Այդ ժամանակվանից ի վեր տարիներ են անցել, բայց իրավիճակը նույնն է մնում։ Շարունակում է գոյություն ունենալ ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված, բայց փաստացիորեն մասնատված եւ ծովայինների ոստանի վերածված Սոմալիի հանրապետությունը եւ չճանաչված բայց անհամեմատ ավելի կայուն ու զարգացած Սոմալիլենդը։ Եվս մեկ օրինակ՝ Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես նաև Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Մերձդրեստի բնակչությունից Իգնորոշման իրավունքը ուժեղ խլելու մետրոպոլիա պետությունների փորձերը առաջացրել են զինված բախումներ։ Դրանք կարգավորելու համար ԵԱՀԿ-նոմակը ստեղծել են տարբեր հաստատություններ, որտեղ այդ հակամարտությունները դիտարկում են որպես ԽՍՀՄ տարածքում նորանկախ պետությունների իգնորոշման փորձերի հետևանք։ Անջատման տեսանկյունից ճանաչված պետությունների խնդրի քննությունը շահագրգիռ կողմերին թույլ է տվել արմատապես քողարկել ԽՍՀՄ փլուզման ժամանակ մարդու հիմնարար իրավունքների բնագավառում թույլ տրված կոպիտ ոտնահարման փաստերը դարձյալ նույն քաղաքական նպատակահարմարության նկատառումով բացի դրանից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությունը սկզբից եւ այդ անտեսել է գլխավոր նախադեպը Խորթայի միության փլուզումն ու սոցիալիստական ճամփարի կորցանումը որը ստեղծվել էր տարբեր ազգերի ու պետությունների կամայական ու բռնի միավորման ճանապարհով խոսքն այն մասին է որ բոլոր երկրները խրախուսել են ԽՍՀՄ լուծարումը, այն դիտարկելով որպես առաջադիմական երևույթ։ Իսկ միութենական հանրապետությունների դեպքում, որոնք որպես մինիկայսրություններ իրենց կազմում ունեին ինքնավար ազգային կազմավորումներ, աշխարհակահաղական նկատառումներից ելնելով, որթեգրեցին նախկին սահմաններում ճանաչելու քաղաքականությունը։ Եթերում Ղարաբաղյան հիմնախնդիր հեղինակային հաղորդաշարի թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։